Càpsules musicals amb Rafael Corbí, avui música country en Gord Bamford. It's a tin roof on a front porch, hound dog at the screen door. How could anybody want more than a little piece of heaven on dirt? You roll up in your off-road underneath that halo. Can't hide with camo my little piece of heaven on dirt. Coyote Avui portem a terme aquesta presentació d'un disc magnífic, Diamonds in a Whiskey Glass, que ens arriba des del Canadà, publicat el 2021, God Bamford, un excel·lent intèrpret nascut el 17 d'abril de 1976 a Trogon, a eh, la província de Victòria, a Austràlia, però que de ben jove el trobem ja a eh, Alberta, al Canadà, des d'on ha començat la seva carrera musical a través dels anys. Ja ha realitzat 8 àlbums àlbums d'estudi i és un dels artistes més importants en el panorama musical del Canadà. When my down gets tough I find a way to cope Drag myself right back up From the end of my rope I pour swallow hard and let it do its thing. I don't give a damn, takes over. She's not so right, I'm not so wrong. And I get less sober, she gets less gone. And all broken pieces of heart. Aquestes dues cançons que hem escoltat són els dos singles editats d'aquest àlbum, la cançó Heaven on Dirt, és una cançó que amb el seu temps havia enregistrat a eh, Tim Hicks, escrita per Jason Lee Owens, amb Philip O'Donnell, Cassie Van Hart i Jenny Flynn, Una de les bones cançons també és una de les eh, cançons eh, que han aparegut com a single d'aquest àlbum Whiskey in a, Uh, Diamonds in a Whiskey Glass a càrrec de Gore Bramford. Excel·lent la cançó que ens aportava. Aquest uh, tema que havíem escoltat en primera part també, Heaven on Dirt, bons temes i bona música a càrrec d'aquest artista, com he dit, australià de naixement, canadenc d'adopció i que té 26 premis eh, de l'Associació Canadenca de Música Country, diversos nominacions eh, i premis dels de, els anomenats Juno al Canadà, que són prou importants, i l'únic que ha guanyat dues vegades el premi de l'Associació de Música Country de Nashville, a Tennessee, com a Global Country Artist of the Year. Shine like diamonds in a whiskey glass Aquest és el seu novè àlbum d'estudi per a un personatge que debutava l'any 2001 eh, amb God's Green Earth, amb Royalty Records, i que des d'aleshores ha publicat diversos àlbums, Life is Good el 2004, Honky Tonks and Heartaches el 2007, eh, i el darrer, amb aquest segell independent, Royalty Records, el va publicar el 2010, el Day Job. Des d'aleshores, una col·laboració que ens ha arribat amb Sony Music Canada, Is It Friday Yet el 2012, Country Junkie el 2013, Christmas Christmas en Canada, també el 2013, Teen Roof el 2016 i Neon Smoke el 2018. Aquest eh, darrer, publicat a través del seu propi segill discogràfic eh, anomenat Anthem Records el 4 de juny de 2021. Diamonds in a Whiskey Glass. I grew up in a tractor town where the sun goes down on a cornfield. where every truck's got a dash full of dust or a bed full of feed from the female. Ladies at the church make quilts for the poor and our favorite color És la música de Gord Brownford. Amb aquest àlbum també s'hi troba inclòs el senzill anomenat Redneck, un senzill que va publicar de manera independent l'any 2019, igualment que un altre que és de Just Let Go, el que passa que aquest no hi és amb aquest àlbum, però sí aquest Redneck. Redneck. your bank account. But she's still gonna be down to earth. Now you can't take a small town country girl out us hem presentat un terç de la música d'aquest disc de God Manford, un excel·lent eh, i molt admirat artista canadenc que ens portarà ara, durant aquests minuts, la cançó Hack on the Jukebox. Way, way back, this old cowboy hat, yeah, it's where it's at. I don't roll with the flow, I swim upstream, if you know what I mean. They call me old school, way behind the times I don't told no good woman's line. I got a wild hair side and a pocket full of greenbacks. I'll take my George Strait.